ใช่ตั้งแต่ตั้งแต่จำความได้ก็คือคิดว่าตัวเองอ่ะเป็นพระอันนั้นอ่ะจะไม่ทานเนื้อสัตว์แล้วก็จะชอบนั่งสมาธิแล้วก็สวดมนต์细细个嗰时师傅就好中意成日打坐啊，接触啲佛教嗰啲嘢嘅。跟住之后决定再出家潜心修行。哦，咁啊系喎，即系其实喺泰国嚟讲咧，有好多我见到好多上网嘅图片也好咧，都有啲小朋友咧已经系佢已经剃咗度啊，又或者系已经系学佛。

嗯，其實沙尼同埋和尚嗰個個分別係乜嘢？我我哋我哋即係唔係太清楚。正正靚及หลวงพ่อที่เป็นสิบอายุสิบสามคือยี่สิบกว่าปีแล้วไม่เหมือนครับเขาว่าหลวงพ่อหรือแรงครับ คือตอนเป็นเนนอายุ 12 ไปฝึกสมาธิก่อนให้จิตใจเข้มแข็ง พอจิตใจเข้มแข็งเสร็จแล้วก็ค่อยไปศึกษาคาถาอาคมเพื่อที่จะเอาไปช่วยคนอื่นได้ให้มีให้มี

友啦，師傅主要學啲乜嘢嘅咧？ครูบาเก่งเก่งเก่งเก่งวิชาเป็นไหนครับผม เป็นเสน่ห์เมตตามหานิยมโชคลาภ師傅勁嘅法術係關佢人緣啦、人見人愛啊，同埋關於嗰啲起嗰啲財運嗰啲嘅。嗯嗯，誒、呃，可唔可以具體少少？譬如人緣可以可以做啲乜嘢咧？แล้วจริงๆเดี๋ยวช่วยเนื้อคุณอะมีเมตตาครับครูบาต้องต้องใช้พิธีอะไรครับผม

พิธีแล้วแต่ดวงของคน ถ้าคนไหนที่ดวงตกมากอาจจะจุดเทียนช่วย อาจจะสืบชะตา อาจจะสะดอกเคราะห์ หรือว่าให้ทำกรรมฐานไหว้ปลาใส่บาตรไหว้พระทำบุญก็แต่ละคนไม่เหมือนกัน師傅都要睇下嗰個人嘅运气到到边度，嗯，咁咧用唔同嘅方法咧嚟帮各位善信嘅，例如就有诶，呃、你运气唔好，可能要点蜡烛

咁嗱，如果嗱去到放生嚟，因為香香港或者誒、呃、我哋中國咁樣都有放生，即係將自己積德嘅。咁、嗯、但係放生又同人緣有咩關係咧？正正ปล่อยอะไรปล่อยปลาปล่อยทุกอย่างครับผมเกี่ยวกับเมตตาเกี่ยวอะไรครับ การปล่อยปลาเนี่ยเป็นการสะเดาะเคราะห์คือคนโชคไม่ดีก็ไปปล่อยปลาให้ให้ตัวเอง เหมือนกับให้ความโชคไม่ดีไหลออกไปกับปลา แล้วก็เอาความโชคดีกลับเข้ามา

係，但係其實嗱，好似我其實自己都帶有帶住一個佛牌嘅。好多人就係話，究竟帶佛牌有咩作用嘅咧？咁樣即係話我我帶咗就會人緣好噶啦，或者我帶咗其實係係係係咪真係咁樣嘅咧？จริงๆแฝงคอวัตถุมงคลใช่ไหมก็มีเมตตาเสน่ห์ก็โชคลาก็ได้มาใช่ไหมคือวัตถุมงคลเนี่ยเราแขวนเราอาจจะถอดได้ แต่ว่าถ้าเราลงเนี่ยมันจะอยู่กับตัวเราตลอดไปเลย

ของครูเาา่ามีพิธีเป็นเก่งๆนะครับพิธีเป็นไหนแล้วก็ตมทองจะมีอะไรว่าจะจะเก่งครับของครูบา ก็ได้ทุกอย่างเก่งทุกอย่าง อืมของตัวเอง師傅都好叻咦嗱，我哋成เ講香อ人่าเ到ี้錢啦、愛情啦，呢兩樣嘢師傅得唔ั嘅？ถามว่าพิธีที่เกี่ยวกับความรักโชคลาภของคบาเก่งไหม เก่ง都可以งโอเคก็แบบ

วิชาไม่ว่าใครก็แล้ว แต่เก่งขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าคนที่เราช่วยเขาไม่มีความศรัทธาจะไม่มีความศักดิ์สิทธิ์ แต่ถ้าคนช่วยคนที่เราช่วย เขามีความเชื่อมีความศรัทธาวิชานั้นจะศักดิ์สิทธิ์ทุกครั้ง師傅嘅法術，即係例如幫一個善信做嗰法事啊，嗯、都要睇嗰個善信本身信唔信個信念嘅問題。係，跟住師傅幫你，但係你要對師傅

而翻咗嚟嘅啲錢，即係我就好似先使未來錢咁樣啦，定係能夠係好似話一個一個我上天獎俾你咁樣啦。ยอมถามว่าคุณน่ะจะมีตังใช่ไหมเล่นเกมนะตังกับีตังเยอะๆถ้าจริงๆคิดเกี่ยวกับว่าชีวิตของคุณนะว่า เป็นว่าดวงที่เป็นเข้าก่อนว่าหรือว่าอะไรครับดวงของคนถ้าอยากจะให้มีเงินมีทองเยอะๆก็จะต้องขยันอันดับหนึ่งอันดับสองก็คือมีวัตถุมงคลเหล่านี้

เวลาเราไปแล้วเราไม่มั่นใจ เราก็ยกขึ้นมาอธิษฐานขอพร สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้น ถ้าเรามีความเชื่อมีความศรัทธาเราขอพร เราจะประสบความสำเร็จอย่่่่่่าาาาาางนนี้้้รับผม一啊，師傅都講話你本身你個人有冇呢個運氣？嗯。第二加上佛牌，你่า心咁求，係啊，係嘗試咁求，咁佛牌嘅威力幫到你。嗯，係啊。哦，即系唔系先使未來錢嘅，即系本身其实系你个运嚟嘅，即系再加强你嘅运，冇错，再就可以

แรงครับผมว่าไปตานี้ไปตาเขาครับผมถามว่าใช้ยันดีได้ไหมใช้ยันเดิมได้แต่ต้องเขียนชื่อใส่ไว้ในยันแล้วก็หนีบไว้คือว่าซีฟูว่าต้องขอยีตายแค่ติงอยู่าตัวเองก็ยันกับเยันใช้ชิงช็อตแกชุดสั้นแหมนาอีกอย่างก็ไม่แน่ถือหมาจะไว้จะตายหรอจะมาตายก็ได้หลับหายรีบเอาแล้วว่าจะเอาที嗱，我又唔能夠話質疑，因為我始終我唔識法術，我有啲懷疑。就究竟嗱，因為咧，始終

ม่ใช่พี่เป็นความรักจริงๆนะครับใช้ใต้ยันดใช้ใต้ไหมใช้ได้ต้อแต่อีก但即係都都會有反噬嘅。เออแต่ว่าครณใช้แล้วไม่ใช่ว่าเป็นครูจริงๆนะครับแต่ว่าก็ใช้ยันดิแล้วครณเสียงไม่ดีไหมครณจะตัวเราเสียงไม่ดีไหมไม่ต้องว่าไม่เป็นไรต้องกว้างหายแกออืืมมโอเครับ嗯，OK，咁啊，即係話其實如果我有一個女仔，我好中意佢嘅，嗯，咁但係佢佢未必中意我嘅喎。

ถามว่าศักดิ์สิทธิ์มีกี่เปอร์เซ็นต์ครับศักดิ์สิทธิ์มีกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าผู้ชายมีความเชื่อมั่นแต่ต้องพกติดตัวศักดิ์สิทธิ์เต็มร้อยตัวอย่างก็คือถ้าเรียกที่เกิดสมดิมหรือสมสมศิฟูสมเสียงจัะแรงแต่除咗球以外，要經常戴喺身度，先靈驗。係係。

ถามว่าใช้ผีใช้พายเอาแกว่าเรื่องเกี่ยวกับเสน่ห์เมตตาครับ ผีช่วยได้จริงไหมครับ เรื่องผีเรื่องพายถามว่าผีช่วยได้ไหมช่วยได้ระดับหนึ่งแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือถ้าเราเลี้ยงคนที่เรารักอ่ะจะไม่มีสติ มันก็เหมือนกับเราอยู่กับหุ่นยนต์อ๋อล่ะ จริงี่จ师傅อว่า

誒誒誒可以即係叫佢做嘢之餘，其實可以仲誒、呃、幫到自己嘅運氣咧，得唔得咧？即係養鬼仔，我可唔可以幫到自己嘅運氣咧？เอาว่าเรื่องผีอะพายเด็กๆอะครับผมไปช่วยใต้ตัวเราที่สงัิ้ไหมมป็นถามว่าเลี้ยงพายิดๆอะมาช่วยตัวเองนะได้ไหมคนที่เลี้ยงผีเลี้ยงปลาเยอะๆเนี่ยจะทำให้ตัวเองเนี่ยดวงตกลงตกลงตกลงเรื่อย

เกย์อยู่ที่บ้านย่างเดียว แล้วก็ขอสมบูรณ์สมบูรณ์สองให้เกย์อย่างเดียวอะเกย์ก็ตายอะไรไหมผีก็ตายอะไรไหมหถึงว่าเกิดใหม่ไหมก็เราต้องส่งเขาถึงเกย์ไปเกิดตู้อยู่หายใจก็ยกกุ้มตลาดตรงสีกาคือตรงเจ้าเขาจะหลีอไปแล้ว輪迴，O K，哦，咁都係一件好事啊！即係如果你話大家係一個誒誒、呃呃、一個一個善心，

ตัวเราไหมอ่าเขาเขามีอาจารย์คนที่ทำของเขามีอะไรป้องกัน แต่คนที่เอาไปใช้ไม่มีอะไรป้องกัน ก็เลยวิญญาณก็ต้องไปทำลายคนนั้นยังไงก่อนที่สดเจได้ชีจงคอยซื้อฟาสดได้คอยตู้ยาที่สบายที่หูสั้นไงไม่พิบัติการู้ก่าักอนใช่反而ท话嗰对情侣啊或者嗰啲咁嘅就会教到哦咁嗱即系大家要即系一样嘢成日听人讲话施术者都会受罪啊嘛未必系而反而受罪佢嘅到最后可能嗰个系你。